Та я не пропоную тобі нечесну угоду чи вульгарне шахрайство. Ми обидва непогано закінчили інститут, обидва віддали по кілька років ти на швидкій, я на селі. Чому ще від нас вимагати? Так, ми використаємо знайомство, щоб влаштуватися на наукову роботу, то й що з того? Адже ми влаштовуємося не байдикувати, а віддати науці свої знання, досвід, талант. Ну, Петро Пилипович тримав у простягнутій руці повну чарку. Ващенко цокнувся і сказав Гаразд, я подумаю, надто це зненацька. Не робитимеш зненацька, прогавиш царство небесне, відповів Макуха і випив. Відчувалося, що він уже на підпитку. Об'єктивно зважуючи план Макухи, Ващенко бачив, що правда цілком на боці його заповзятого приятеля. Але це знову ж була чужа незвична для Ващенка правда. Мета в Петра ясна, і право на здійснення своєї мети він, безперечно, має. Але ця незрозуміла Надя, цей одурений Діброва. Ні, Андрій ніколи не погодиться на таке, хоч і пообіцяв подумати. Пообіцяв, щоб мирно закінчити змарнований вечір. Чекаю тиждень, ультимативно заявив Макуха. Через тиждень дзвонитиму. Заграли танго. Андрій Степанович не полюбляв танцювати, та ще й у такій штовханині. А оце раптом зважився. Чемно запросив Надію Семенівну. Вона мовчки пішла з ним. Здавалося, навіть зраділа. Очевидно, хотіла порозумітися з цим відлюдьком наодинці. Не встигли пройти в танці й кількох тактів, як вона перша й спитала вас щось непокоїть? Так. Він пильно глянув у її щирі, задумливі очі. Хочу заповнити маленьку анкету. Вона засміялася. Заповню всі пункти, крім року народження. Згоден. Прізвище. Вона підняла вгору брови. Ах, он що? Я весь час підозрювала. Скажіть, де ми з вами зустрічалися? Ніде. Ніколи? Ніколи. Якщо не вважати вашої фотографії. Я, здається, не злочинниця, щоб боятися своїх фотозображень. Я маю на увазі фотографію в чорній стрічці. Вони розмовляли тихо, сумлінно дотримуючись ритму меланхолійного танцю, в якому не треба ні крутитися, ні присідати, як у бугі-вугі. Інші танцюючі на них не зважали, а сп'янілий макуха сумирно дрімав за столом. Ви хочете сказати, що моє прізвище Богданова? Раз ви самі призналися? Так, нарешті я все зрозуміла. Ви знаєте Вадима Антоновича? Трохи. І прагнете висловити мені свій осуд, своє презирство, те, яке я прочитала у ваших очах, так? А як ви гадаєте? Будемо вважати, що ви вже висловились патетично, вилимовно, як пишуть про це в статтях на морально-етичні теми. Тепер черга за мною? Відповідати? Власне, я могла б і не давати відповіді. Досить з мене прокурорських очей моєї дочки. От про Кіру вам найперше варто б подумати. Ви й ім'я моєї доні знаєте, як бачите. Що ж, лікар завжди трохи слідчий, це можна зрозуміти. Саме тому я й хотіла б відповісти вам. Це ваша справа. Але не тут. Танець, від якого ми з вами одержали велику естетичну насолоду, вже закінчується. У вас пам'ять добра? Пристойна. То запам'ятайте мій телефон. Вона назвала шестизначне число. Спасибі за танець. Спасибі за приємні хвилини. Вони поверталися до свого столика, мов двоє закоханих. Макуха вже трохи очуняв і зустрів їх оплесками. Ви незрівнянна пара. Тільки не посмій відбивати у мене Надюшу. Викличу на дуель, збагнув. Підійшов офіціант з рахунком. Ващенко потягся до кишені, але Петро владним рухом спинив його годі, годі, голубе. За міжнародним звичаєм платить той, хто з дамою. Значить, я у боргу. Розрахуємось на спільній роботі. Вони вийшли в духмяну ніч. Навіть тут, у цьому казані, де переважав смоляний дух асфальту та бензинові випари, відчувалося, що десь парує волога земля, що радіє своїй появі на світ молоде тремтливе листя. До побачення, голубе, сказав Макуха, через тиждень. А моє прізвище таки Богданова, нарочито підкреслила Надія Семенівна. Формально ми ще не розлучені. Вадим не дав згоди. Як це жорстоко, правда? Андрій Степанович не знайшовся, що відповісти тупо дивився йому слід. Хто ж то сьогодні проводжає Ніну? подумав гірко. І похнюплений почовгав додому. Ніну проводжав її партнер по майбутньому спектаклю, заслужений діяч мистецтву Мирон Лаврінович Арзамасцев. Він грав у чудаках письменника Мастакова, невірного чоловіка Олени Миколаївни. Після тривалої репетиції Ніна почувала себе втомленою і виснаженою. Репетиції йшли форсованим темпом. Прем'єру конче треба було випустити до початку гастрольного періоду. Новий театр був справді новий.